Neka je salavat i salam na Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Allahu subhanahu wa ta'ala svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam poveća tu svoju blagodat i milost, da nam podari korisno znanje, šerijetskog znanje, od kojeg ćemo se okoristiti, primijeniti ga u svome životu i da nam pomogne da ono već znanje koje smo do sada stekli da ga primijenimo. A doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. U našem prošlom predavanju, koliko se sjećate, oni koji su bili prisutni, bilo je riječi o sličnim osobinama supružnika. Koje se to osobine moraju naći kod jednog i kod drugog supružnika da bi mogli stupiti u brak? Dakle, otpočeli smo s poglavljem dostatnosti odnosno sličnih osobina kod oba supružnika. I također u tom poglavlju u nastavku stoji i dakle poglavlje o izboru. Izboru. Dakle, ukoliko se desi dođe do nečega u braku, jedno od supružnika ima izbor da nastavi da živi u braku sa svojim supružnikom ili da prekine brak. O tim sličnim osobinama bilo je riječi u našem prošlom predavanju, a večeras uz Allahovu dozvolu govorimo o tom drugom dijelu poglavlja, odnosno izboru supružnika, da li će da nastave brak, dakle već su u braku, desilo se nešto, da li će da nastave u braku da žive ili će dakle razvesti se. Pomolio bih prisutne da koliko god mogu budu strpljivi, budu pažljivi. Govori se o hadisima Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, onoga koji nije govorio po svojim prohtjevima i svojim strastima, svojim hirovima, već je to također objava od Allaha, Đalla Đalaluhu, našeg uzvišenog stvoritelja, Poznato vam je dobro kako su prve generacije reagovale kada bi slušale hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ili kada bi ih citirali s maksimalnim uvažavanjem i poštivanjem tih riječi popratili bi jeli, slušanje ili govor hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Osim toga, bit će pojedinih tema i tekako zanimljivih, potrebnih, moguće da smo imali nekakve svoje stavove po tim pitanjima, pa je dobro dakle da saslušamo i da vidimo, ako Bog da šta je to uz Allahu dozvolo ispravnije. Dakle, hadis kojeg sada spominjemo govori o davanju izbora robinji ukoliko ona postane slobodna, a muž joj i dalje ostane rob. Dakle, ovo pitanje nije toliko zastupljeno kod nas niti danas i gdje, ali eto, dobro je dakle da znamo i da ne preskačemo hadise koje je Hafiz ibn Hajar rahimahullahu Teala spomenuo u ovom svome vridnom dijelu Bulugul Maram min Adilatil Ahkam. Pa kaže Hafiz ibn Hajar an Aishata radijallahu anha qalet khuyyirat bariratu ala zawjiha hina ataqat متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها أن زوجها كان عبداً Prenosi se od Ajše radijallahu ta'ala anha da je rekla Beriri je dato na izbor. Beriri je dato na izbor ili dato joj je pravo izbora u vezi s njenim suprugom, mužem, kada je bila oslobođena robstva. Na ovakav način hadis bilježe Buharija i Muslim i hadis je malo poduži, spominju se i druge stvari, drugi detalji u vezi sa Berirom, a kod imama muslima u drugom predanju stoji enne zauđaha kana abden, muž joj je bio rob. Također u trećem predanju kod imama muslima stoji kane hurren, da je bio slobodan, a ne rob. Međutim, kaže Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu wal awwalu athbat, ali je prvo predanje vjerodostojnije, dakle da je bio rob, a nije bio slobodan. Također, kaže Hafiz ibn Hajar, vjerodostojno se bilježi od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma kod imama al-Bukharije da je Beririn muž bio rob. Dakle, o tome govori ovaj hadis. Da je Beriri, koja je bila robinja, nakon što je oslobođena robstva, dato na izbor u vezi s njenim suprugom? Hoće li da nastavi da živi sa svojim mužem koji je i dalje ostao rob, a ona je prestala biti robinja, puštena je, oslobođena je? Hoće li nastaviti da živi s njim ili ne? Da li je njen muž bio rob ili nije? Čuli smo ponešto, a vidjet ćemo ako Bog da šta je ispravnije. Prije svega, ovaj hadis prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha, kćerka Ebu Bekra radijallahu anha i majka vjernika, naša majka, majka vjernika, kao što vam je dobro poznato, imala je nadimak Umu Abdillah i bila je veliki poznavalac islamskog prava. Imam Mesruk, rahimahullahu ta'ala, kada bi citirao Aishu radijallahu ta'alanha, govorio bi, pričala mi je iskrena kćerka iskrenog voljena koju je volio Allah subhanahu wa ta'ala, koju je Allah očistio iznad sedam nebesa. Ebu Musa radijallahu ta'ala kaže nije nama, ashabima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, nijedno pitanje bilo nejasno, a da nismo kod Ajše radijallahu anha nalazili odgovor za to kada bi je upitali. Urova ibn Zubej rahimahullahu ta'ala rekao je nisam vidio učenijeg u fikhu, niti u medicini, niti u pjesnistvu od Ajše radijallahu ta'ala anha. Kaže imame Zuhri rahimahullahu ta'ala kada bi se skupili kada bi se skupili hadisi Ajše ili znanje Ajše i to njeno znanje uporedilo se sa znanjem svih ostalih žena i supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, dakle svih žena općenito, znanje Ajše radi Allahu anha bilo bi veće, ono bi prevagnulo. Prenosi se da je Amr ibn As radi Allahu an upitao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ko ti je najdraži od svih ljudi? Pa je rekao Ajša, a zatim je upitao a od muškaraca, odgovorio je njen otac. I više islamskih učenjaka spominje da je Ajša radijallahu ta'lanha imala 18 godina kada je preselio Allahov poslanik alihi salatu wasalam, a ona je preselila 57. godine po hijđri, dženazu joj je klanjao Ebu Horeira radijallahu ta'ala an. Da Allah bude zadovoljan s njom i sa svim ashabima Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, ovo kazivanje o Beriri zabilježio je na 24 mjesta u svome sahihu. Jedno od tih mjesta jeste knjiga o braku, u poglavlju Slobodna žena u braku s robom. Imam Muslim ga je zabilježio u knjizi, u svome sahihu, svakako u knjizi o oslobađanju robova. Putem Malika ibn Enesa, on od Rabije ibn Abdirahmana, on od Kasima ibn Muhammeda, a on od Aisha radijallahu anha. Dakle, na takav način bilježe Buhari i Muslim tim lancem prenosilaca. Predanje u kojem se spominje da je Beririn čovjek bio slobodan, dakle ono drugo predanje, a ne rob, bilježi imam Muslim preko Abdurrahmana ibn al-Qasima koji kaže da je čuo al-Qasima ibn Muhammeda kako pripovijedao da iše radijallahu ta'ala anha da je ona htjela da otkupi Beriru, zatim je spomenuo cijeli hadis i Abdurrahman Abdurrahman ibn al-Qasim je rekao a njen muž je bio slobodan. Abdurrahman, jedan od prenosilaca u lancu, u senedu ovog hadisa, u lancu prenosilaca ovog hadisa, dakle Abdurrahman ibnul Qasim, on je rekao, njen muž je bio slobodan. Šube ga je upitao i rekao, ponovo sam ga upitao o njenom berirnom mužu, je li bio slobodan ili ne, pa je rekao, ne znam. Tako da je ispravno da su ove riječi od Abdurrahmana ibnul Qasima, a ne od Ajše radijallahu ta'alanha, da ne bude kontradiktornosti između jeli, dva hadisa, a jedan i drugi bilježi ima muslim. Dakle, ovo su riječi jednog od prenosilaca u senedu ovog hadisa, a ne od Ajše radijallahu talanha, pa se, dakle, te riječi ne smiju smatrati hadisom i na osnovu toga ovaj dodatak je ubačen, mudreć. Jeli. Što se tiče hadisa Ibn Abbas radijallahu talanhuma, ta od Ibn Abbasa, dakle radi Allahu radijallahu talanhuma, njega bilježi Imam Buharija u knjizi o razvodu braka u poglavlju davanje izbora robinji kada se ona oslobodi, a u braku je s muškarcem. U braku je s muškarcem koji je i dalje rob. I njega je Imam Buharija rahimahullahu ta'ala, zabilježio preko ikrime da je Ibn Abbas radijallahu tala anhuma rekao vidio sam beririnog čovjeka da je rob, bio je rob U drugom citatu stoji da je rekao Beririn suprug bio je crni rob, ove riječi kaže Ibn Abbas. Beririn suprug bio je crni rob, kažu da mu je bilo ime Mugith, bio je rob u toj i toj porodici, kao da ga sada gledam kako ide iza Berire ulicama Medine. Dakle, na osnovu svih ovih predanja uviđa se da su riječi a Beririn muž je bio slobodan da te riječi nisu vjerodostojno potvrđene i da je greška ove riječi pripisivati Ajše radijallahu ta'ala anha. To nisu njene riječi, već su riječi drugih prenosilaca ovog hadisa. Osim ako neko, dakle, uh, potvrđuje ove riječi sa predanjima kod imama Tirmize ibn Mađe, gdje stoji od Esveda, od Ajše radijallahu ta lanha, da je rekla Beririn muž je bio slobodan, pa joj je Allahov poslanik alihi salatu wasalam dao na izbor. Međutim, kaže imam Buhari da su ove Esvedove riječi netačne, da je ovdje došla greška od Esveda, a ne od Ajše. Opet, dakle, i ove riječi nisu Ajšine, već Esvedove riječi. Esved je, dakle, ove riječi dodao od sebe ili nije dobro čuo Aishu radijallahu, radijallahu ta'ala anha. Jeli, jedan veliki hafiz hadisa koji je živio u vrijeme imama muslima po imenu Ibrahim ibn Abi Talib kaže Esved se razišao sa svim drugim prenosiocima ovog hadisa po pitanju Beririnog muža. Svi drugi hadisi svi drugi prenosioci ovog hadisa kažu da je Beririn muž bio rob, dok sam Esved kaže dakle da je bio da je bio slobodan čovjek. Tako da su sve ove riječi i kod imama Tirmize i kod Ibn Mađe i prethodno dakle, e, od Abdurrahmana Ibn Kasima kod imama Muslima, da su dakle ove riječi iznimne šaz pa se odbacuju i utvrđuje se da je Beririn muž bio rob jer svi prenosioci mimo Esveda i Abdurrahmana Ibn Kasima prenose da je Beririn suprug bio rob. Zatim hadise da je bio rob prenosi urve od svoje tetke, Ajša radijallahu talanha je bila tetka Urvetu, pa je Urve ulazio slobodno kod Ajše, kod svoje tetke i slušao bez ikakve pregrade, bez ikakvog zastora hadise od Ajše radijallahu talanha, dok to Esved nije mogao. Esved nije bio u srostu sa Ajšom radijallahu talanha, pa je slušao dakle hadise od nje iza zastora iza zastora, tako da je vrlo vjerovatno da dobro nije čuo od Ajše radijallahu talanha. Zatim tu je i ovo predanje od Ibn Abbas radijallahu anhuma koje je jasno kodan i koje presjeca svako razilaženje, a zabilježeno je kao što ste čuli u Buharinom sahihu. Sam Hafiz ibn Hajar rahimehullahu ta'ala iz ovog hadisa, hadisa o Beriri radijallahu ta'ala anha, izvukao je 120 koristi. Zabilježio 120 koristi poruka jeli, iz ovog hadisa. A i pojedini učenjaci pisali su zasebna dijela samo na osnovu ovog kazivanja. Ko je bila Berira? Berira je bila Safvanova kćerka i kaže se da je dolazila Aisha radijallahu ta'ala anha dok je bila robinja. Da je služila Aišu radijallahu ta'ala anha, bila joj od pomoći, pa joj je Aiša radijallahu ta'ala anha i kupila dakle od porodice gdje je ona bila robinja, kupila ju je i oslobodila. A Beririn muž bio je Mugis i kaže se da je Berira živjela do vremena Muavije radijallahu ane. Mi ćemo spomenuti nešto, dakle, od koristi, budući da smo spomenuli samo dio hadisa kao i Hafiz ibn Hajar, samo dio hadisa koji je vezan za brak. Ovaj hadis ukazuje da se ženi koja je bila robinja, nakon što se oslobodi robstva, a muž joj i dalje ostane u robstvu, takvoj ženi se daje na izbor hoće li nastaviti živjeti sa svojim mužem ili ne. I oko ovoga postoji džma, konsenzus islamskih učenjaka, kako ga prenosi imam Neuvi Rahimahullahu Teala u svome komentaru na muslima Sahih. Zatim, hadis ukazuje da sloboda supružnika jeste osobina koja bi trebala biti zastupljena kod oba supružnika za nastavak braka. Za nastavak braka, to jest, ako žena bude zadovoljna i njen staratelj bude dakle također zadovoljan da takva žena nastavi da živi u braku s čovjekom koji je rob, ona može da živi, a ako ne, ona može da prekine svoj brak, to je njen izbor, to je njeno pravo, ona ima pravo da bira. Većina islamskih učenjaka stava je da ukoliko se žena oslobodi robstva, a njen muž je slobodan, nije rob, nije rob, dakle on se prije oslobodio robstva, u tom slučaju brak se nastavlja i žena tada nema pravo da bira hoće li nastaviti brak ili ne. Dakle, ovdje je samo pitanje kada čovjek ostane rob, nije slobodan, a žena se oslobodi. Međutim, ovdje čovjek se oslobodio ranije, zatim se žena oslobodi također robstva, u tom slučaju brak se nastavlja i tada žena nema pravo da bira hoće li nastaviti brak ili ne, nastavlja brak. Dakle, takvo je mišljenje većine islamskih učenjaka. Međutim, hanefijski pravnici Imam Sufjane Thevri Rahimehumullahu Teala stava su da takva žena ima pravo na izbor općenito, svejedno bio njen muž slobodan ili bio rob. Pozivajući se na predanje, a njen muž, Beririn muž, je bio slobodan. Međutim, vidjeli smo da je to predanje neispravno, pa je stoga po ovom pitanju i mišljenje većine islamskih učenjaka ispravno jedino, a ne, dakle, mišljenje hanefijskih pravnika. Zatim, ukoliko ovakva žena odabere rastavu braka, nakon rastave braka njen muž je ne može vratiti. Ako ponovo hoće da uspostave brak, njen muž je ne može vratiti osim s njenim zadovoljstvom pisanjem ponovnog bračnog ugovora i novog jančanog dara mehra. Zatim, ovakva oslobođena robinja ima pravo da odluči hoće li nastaviti da živi u braku s mužem koji je rob ili će se razvesti od njega, sve dok ne dođe do polnog odnosa. Ako nakon njenog oslobađana, oslobađanja, robstva, bude dakle imala odnos sa svojim suprugom, koji još uvijek rob, tada prestaje njeno pravo na izbor. Tada prestaje njeno pravo na izbor i nema više da bira, već ostaje dakle da živi s njim. Jer se u pojedinim predanjima spominje da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao Beriri, ako ti priđe tvoj suprug, to jest ima odnos s tobom, ti više nemaš pravo na izbor. Mada dakle i u samom lancu prenoslaca ovog jeli hadisa postoji Muhammed ibn Ishaq oko kojeg ima govora. Prenosi se od Ibn Omera i Hafsija radijallahu anhum da su i oni izdavali iste fetve. Dakle, da ukoliko suprug ima odnos sa svojom suprugom koja se oslobodi robstva, dakle, da ona više nema pravo na izbor. I Ibn Abdel Ber, rahimehullahu ta'ala, kaže, nije mi poznato da se neko od ashaba razilazio po ovom pitanju sa uh, Ibn Omerom i Hafsom radijallahu anhum. I također ovaj hadis je dokaz da sama prodaja robinje ne predstavlja i njen razvod braka. Dakle, ukoliko neko kupi, ukoliko muž i žena, dakle oba dvoje su u robstvu, borave kod jedne porodice, pa dođe do njihovog razdvajanja. Dakle, žena ode u drugu porodicu, druga porodica je kupi da služi dakle njima, ne, to ne znači da dolazi do razvoda braka među njima. Jer ovdje u ovom hadisu Ajša radijallahu ta'ala anha se spominje da je ona otkupila Beriru, a zatim je oslobodila, pa joj je Allahov poslanik alihi salatu wasalam dao na izbor da bira hoće li nastaviti živjeti u braku ili ne. Da je sama njena Beririna prodaja, odnosno kupovina od strane Ajše značila i rasta u braka, zasigurno ne bio je Allahov poslanik alihi salatu wasalam davao izbora hoće li nastaviti ili ne. Zatim, nakon ovog hadisa, dolazi hadis koji govori o propisu onoga koji primi islam, a živi u braku s dvije sestre. Živi u braku s dvije sestre. Nije znao za zabranu, nije bio u islamu, nije poznavao ovaj propis, da nije dozvoljno u islamu spojiti, sastaviti u istom braku dvije sestre, primi islam, šta je na njemu. Pa kaže Hafiz ibn Hajar الله ta'ala an الدحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق أيتهما شئت طلق أيتهما شئت prenosi se od Dahaka ibn Fejruza Dejlemija, od njegovog oca, radijallahu an, da je rekao, Rekao sam Allahov poslaniće, primio sam islam. Allahov poslaniće, primio sam islam. A oženjen sam dvijema sestrama, sa mnom žive dvije sestre. Pa je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao, talik ejetehu mašet, razvedi koju god želiš. I kaže Hafiz ibn Hajar, nakon spomena ovog hadisa, da ga bilježi imam Ahmed, i da ga bilježe četverica sakupljača sunena izuzev Nesaje, da ga je vjerodostnim ocijenio Ibn Hibban i Darakutni i Bejheqi, dok ga je Imam Buharija osporio. Imam Buharija ga je osporio i ocijenio slabim. Prenosilac ovog hadisa je Dahak ibn Fejruz ed Dejlemi. On je prenosio hadise od svoga oca, od Urveta ibn Gazije, od Kethira Esan'anija i Ebu Vehba el Džejšanija. Ibn Hibban ga spominje među pouzdanim prenosiocima, Ibn Abi Hatim ga spominje i nije ništa rekao za njega kada je riječ o njegovoj vjerodostojnosti u prenošenju, dok Imam Buharija kaže. Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, kaže kada prenosi Ebu Vehb El Džejšani od Dahaka ibn Fejruza, on od svoga oca, znaj da oni takve hadise nisu čuli jedan od drugoga. Nisu oni čuli takve hadise jedan od drugoga. Zbog toga je Ibn al-Qattan rekao za Dahaka Ibn Fejruza da je njegovo stanje nepoznato, da je on nepoznat prenosilac. A što se tiče e, Dahakovog oca, Fejruza je Dejlemija, to je plemeniti ashab Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, došao je Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, spomenuo ovaj slučaj kada je prihvatio islam, zatim se vratio u Jemen, učestvovao je u bici protiv lažova Esveda el Ansija prije same smrti vjerovjesnika alaihi salatu wasalam i umro je Fejruz ed Dejlemi za vrijeme hilafeta Osmana, dok neki kažu za vrijeme hilafeta Muavija radijallahu anhuma. Ovaj hadis, kao što ste čuli, bilježi Imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmiz ibn Mađe, Ibn Hibban, Tarakutni i Bejhaki, putem ovog spornog lanca prenosilaca putem ovog spornog lanca prenosilaca. Ebu Vahba al-đajšanija od Dahaka ibn Fejruza, ono do svoga oca. A čuli ste dakle da je Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, rekao kada prenosi Ebu Vahba al-đajšanija od Dahaka ibn Fejruza, a ono od svog oca, onda znaj da oni takve hadise nisu čuli jedan, jedan od drugoga. Pa stoga, dakle, islamski učenjaci su razišli oko vjerodostojnosti ovog samog hadisa, dobrim su ga ocijenili Imam Tirmizi, Hafiz ibn Hajar i šeha Albani, rahimahumullahu ta'ala, dok svi ostali drugi su ovaj hadis osporili, zbog dakle ovog prekida u lancu prenosilaca. Međutim, dakle, takav je lanac prenosilaca, slab, ali značenje hadisa je ispravno. Značenje hadisa je ispravno, dakle, poruka hadisa je ispravna, jer u prilog, dakle, hadisu govori i 23. ajet sure An-Nisa. Dakle, o istom značenju govori Kur'an, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, u tom 23. ajetu sure An-Nisa, spominje zabranjene osobe za ženitbu, pa između tih zabranjenih osoba i spominje, kaže وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ i da sastavite u braku dvije sestre. Da sastavite u braku dvije sestre. Dakle, hadis, iako oko njegovog lanca prenosilaca ima govora, ovaj hadis, a i kuranski ajet, ukazuju da ukoliko muškarac primi islam, a živi u braku s dvijema sestrama, obaveza mu je da jednu od njih dvije pusti i razvede. I također po ovom pitanju postoji džma konsenzus islamskih učenjaka kako spominje Ibn Rušt u svome vrijednom dijelu Bidajetul Mučtehti. A sam Ibn Kathir rahimehullahu ta'ala u komentaru 23. ajeta sura Nisa kaže jednoglasni su učenjaci počevši od ashaba, tabiina, ranijih i kasnijih učenjaka da je strogo zabranjeno sastaviti u braku dvije sestre. Haram. Imam Ševkani rahimehullahu ta'ala kaže ukoliko nevjernik primi islam ukoliko nevjernik primi islam a živi u braku s dvijema sestrama prisilit se da razvede jednu od njih. I dobro znajmo da je isti propis i sastavljanja u braku žene i njene tetke, s očeve ili s majčine strane. Ne može dakle da se u istom braku, u jednom braku, dakle riječ je o više ženstvu, da dakle žive s muškarcem, s mužem, žena i njena tetka bilo s očeve ili s majčine strane. Isti propis je se stara po srodstvu. Se stara po srodstvu i sestara po mlijeku. Dakle, nije dozvoljno ni po mlijeku spojiti dvije sestre u braku. Kao što nije dozvoljno spojiti u istom braku ženu i njenu tetku po mlijeku, jeli s očeve ili s majčine strane. Budući da se u hadisu ne spominje da je vjerovjesnik alihi salatu vasalam detaljno ispitivao Fejruza ed Dejlemija radijallahu anhu o njegovom braku, kako se oženio, jesu li se ispunili određeni uvjeti za njegovu ženitbu ili nisu, koju je to ženu prije oženio, koju kasnije, Imam Šaukani Rahimehullahu Teala kaže da se iz ovog hadisa zaključuje da su nevjednički brakovi ispravni, makar se i ne sklopili onako kako se sklapaju brakovi između muslimana. Dakle, ukoliko su se muž i žena kao nevjernici oženili tako kako se oženili da uzeli jedno s drugim, kao nevjernici, njihov brak islam potvrđuje i prihvata, međutim kada oni prime islam, tad se nad njima sprovode islamski propisi vezani za brak. Od tada, kada prihvate islam, onda se moraju pridržavati propisa, jeli islamskih propisa vezanih za brak, kao i svih drugih propisa. Zatim, E, sljedeći hadis govori o propisu onoga koji primi islam, a živi u braku s više od četiri žene. Pa se prenosi od Salima, od njegovog oca, da je Gajlan ibn Seleme primio islam, a imao je deset žena. Fe eslemne, koje su također sve primile islam s njim. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخير منهن أربع pa mu je naredio Allahov poslanik alihi salatu wasalam da od njih odabere četiri žene. Da od njih deset odabere četiri žene, zadrži četiri žene, a sve ostale pusti. Kaže Hafiz ibn Hajar da ovaj hadis bilježi imam Ahmed, Tirmizi, da ga je vjerodostnim ucijenio Ibn Hibban, Hakim, do ga imam Bukharija, Ebu Zur'a i Ebu Hatim, oni su ga osporili jeli, kažu da hadis, lanac prenosilaca ima skrivenu mahanu koja utječe na njegovu vjerodostojnost. Vidite, ovaj hadis prenosi se od Salima, od njegovog oca. Ko je Salimov otac? Salimov otac je Abdullah ibn Omer. Salim ibn Abdullah. Salim je sin Abdullah ibn Omera. Pa dakle, ovaj hadis nam prenosi Abdullah ibn Omer. Tako, dakle, zabilježio ga imam e, i Hafiz ibn Hajar, rahimahumullahu ta'ala. A dobro vam je poznato Abdullah ibn Omer ko je i prošli puta smo govorili o njemu, dakle sin Omera ibn al-Hattaba radijallahu ta'ala anhuma, Islam je primio vrlo, vrlo rano, dakle u prvo vrijeme kada je bio mali, učinio je hijđaru zajedno sa svojim ocem, Omerom ibn al-Hattabom radijallahu anhu. Allahu poslanik alihi salatu sam nije mu dozvolio da učestvuje u bici na Uhudu, zato što je bio premlad, ali mu je nakon toga u sljedećoj bici u bici na Hendeku ili oko Hendeka dozvolio da učestvuje i nakon toga u svim bitkama je učestvovao. Hafsa radijallahu anha je rekla, čula sam Allahovog poslanika alaihi salatu selam da kaže doista je Abdullah dobo, dobar, pobožan čovjek. Ibn Mas'ud radijallahu anhi je govorio najsuzdržljiviji od Dunjaluka među svim korešijskim mladićima bio je Abdullah ibn Omer. I tako, o njemu smo dakle govorili prošli puta. Živio je iza Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam 60 godina izdavao je li fetve, fetve ljudima, a on je preselio 73. ili 74. godine po hijđari. U hadisu se spomnje također Gajlan ibn Seleme. Gajlan ibn Seleme, radijallahu ta'alan, bio je jedan od uglednika plemena Sekif i bio je pjesnik posjetio je Kisru, koji je bio zadivljen, koji se oduševio Gajlanovom bistrinom uma i njegovim pjesništvom, pa mu je sagradio dvorac u Tajfu. Zatim, kada je došao Islam, kada se pojavio Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, i Gajlan je prihvatio Islam. Prihvatio je Islam nakon oslobođenja Meke, tek. I tada je imao, kao što ste čuli u hadisu, deset žena. I zajedno s njim islam su prihvatile njegove žene i sva njegova poroca, dakle njegovi sinovi, i njegova djeca. Umro je za vrijeme Omerova hilafeta. Ovaj hadis, kao što ste čuli, bilježe Imam Ahmed, Tirmiz ibn Hibban Hakim, putem Ma'mera, on od Zuhrija, on od Salima ibn Abdillaha, on od svoga oca Abdullah ibn Omera radijallahu anhuma. I ukoliko je lanas prenoslaca hadisa doista ovakav, onda je jeli, lanac prenosilaca vjerodostanin, sam hadis je vjerodostanin. Međutim, postoji veliko razilaženje među islamskim učenjacima, je li se ovaj hadis doista prenosi od Abdullaha ibn Omera, je li vjerodostino potvrđeno da sto riječi Abdullaha ibn Omera, koji govori dakle o primanju islama Gajlana ibn Seleme, ili je to govor nekoga drugog. Jer se prenosi kod imama, bilježi se kod imama Abdurazaka u njegovom usannefu, Bilježi se kod imama Malika u njegovoj muveti da su ovo riječi Zuhrija, imama Zuhrija, imama Zuhrija, a ne Abdullah ibn Omera. A iz toga skupina velikih učenjaka, ovaj lanac prenosilaca, ocijenila slabim. To jest, ocijenila je da su ove riječi Zuhrijeve, a ne riječi Abdullah ibn Omera. Veliki učenjaci, poput imame, imama Buharije, poput imama Muslima, poput Ebu Hatima, Ebu Zur, Ebu Dauda, Imama Ahmeda, Darekutnija, Ibn Abdul Abdelbera i mnogih drugih. Dakle, ovo su riječi Imama Zuhrija, a ne Abdullaha ibn Omera. A ne Abdullaha ibn Omera. Dakle, i to je ispravnije mišljenje. Postoji druga skupina učenjaka koja tvrdi da su ipak to riječi Abdullaha ibn Omera, međutim, dakle, nemaju jakih dokaza. Nemaju jakih dokaza za to. Međutim, kao i u prethodnom slučaju, ako pratite kao i u prethodnom slučaju, iako lanac prenosilaca nije vjerodostojan. Dakle, ima velikog govora oko lanca prenosilaca, međutim, značenje hadisa je ispravno. Značenje hadisa je ispravno. Dakle, možete sa ovog predavanja naučiti ponekad ako lanac prenosilaca hadisa nije vjerodostojan. Hadis nije vjerodostojan, značenje hadisa može da bude vjerodostojno. Zašto? Možda, dakle, drugi šarijatski tekstovi govore, dakle, o istom Govore o istom značenju. Pa konkretno, Kur'an također govori o ovom značenju. Da čovjek ne može imati više od četiri žene. Da čovjek ne može imati u istom braku, dakle, istovremeno više od četiri žene. Pa vam je dobro poznat treći ajet sure En-Nisa, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَ Ženite žene koje su vam drage, dvije ili tri ili četiri, a ako se pribojavate da nećete moći biti pravedni među njima, onda samo jedno. Ženite žene koje su vam drage, ili dvije, ili tri, ili četiri, a ako se pribojavate da nećete moći biti pravedni među njima, onda samo jednom se ženite. Dakle, pa iako je hadis slab, morsel, lanac prenosilaca prekinut, značenje je ispravno i o njemu dakle govori govori Kur'an. O istom značenju govori Kur'an. Pa dakle, iz ovog kur'anskog ajeta i prethodnog hadisa može se zaključiti da nije dozvoljeno muslimanu da u jednom braku sastavi više od četiri žene. Jer o tome govori i Kur'an i također oko toga postoji i džma, konsenzus, jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka kako ga mnogi spominju, između ostalih Ibnu Kethir. Iz ovog propisa, kao što vam je poznato, ha? izdvojile su se Rafidije, qabbehahumullah. Izdvojile se Rafidije, pa oni dozvoljavaju muškarcu da istovremeno živi po jednom njihovom mišljenju najviše s devet žena, dakle da najviše može sastaviti devet žena u jednom braku, dakle istovremeno, dok po drugom njihovom mišljenju može koliko hoće žena da istovremeno sastavi u braku, da istovremeno živi s njima. Međutim, za ovakav svoj stav, ovakav svoj stav nemaju dokaza niti iz Kur'ana, niti iz sunneta Allahov poslanika alihi salatu wasalam. A to što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam imao više od četiri supruge, istovremeno, to je bila njegova posebnost. To je dakle bilo posebno dozvoljeno samo Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, što se da zaključiti iz drugih hadisa u kojima je naređivao onima koji bi primili islam, a imali su više od četiri žene, da zadrže četiri žene koje hoće, a ostale razvedu, iako dakle oko tih hadisa ima govora, i što se može zaključiti samog trećeg ajeta sure Nisa. Zatim, dakle, hadis koji govori, vjerujem, dakle, o zanimljivoj temi, a to je, dakle, propis supružnika ukoliko jedan od njih primi islam prije drugoga? Šta je s njihovim brakom? Ukoliko su supružnici nevjernici, pa jedno od njih, ili konkretno žena, primi islam, da li dolazi automatski do prekida braka među njima? Može li se ona udati za drugog čovjeka ili ne? Pa dakle, o ovom pitanju Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, spomenuo je tri hadisa. Da vam ne bi oduzimao vrijeme, vidim da imate dakle i kviz, spomenut ću hadise od prilike o prijevodu, a vi dobro pazite, slušajte, jer dakle ima kontradiktornosti u hadisima. Prvi hadis koji je spomenuo jeste hadis ibn Abasa, radijallahu anhu koji kaže vjerovjesnik alihi salatu veselam vratio je Ebul Asu, ibn Rabi svoju kćerku Zeynebu. Poslije šest godina s prvim bračnim ugovorom i nije obnavljao ženitbu. Dakle, Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam svoju kćerku Zeynebu nakon šest godina vratio je njenom mužu Ebul Asu ibn Rabi s prvim bračnim ugovorom nije obnavljao ženitbu. Na ovakav način, kaže Hafiz ibn Hajar, hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ibn Mađe, dok ga vjerodostojnim ili dobrim ocjenjuju Ahmed i Hakim. Dakle, šta je bitno da zapamtite iz ovog hadisa, da nije došlo do novog bračnog ugovora. Nije došlo do novog bračnog ugovora. Zatim je spomenuo sljedeći hadis Hafiz ibn Hajar od Šuajba, od Amra ibn Šuajba, od njegovog oca, od njegovog djeda, da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam vratio svoju kćerku Zainebu Ebu Asu ibn Rabi s novim bračnim ugovorom s novim bračnim ugovorom. Dakle, u prethodnom hadisu Ibn Abasa se spominje sa starim, prvim bračnim ugovorom vraćena je Zeynaba. Nije pisan novi bračni ugovor. Nije došlo do ponovne ženitbe. Dok u ovom hadisu Amra ibn Shuaiba spominje se da je Zeynaba se vratila svome mužu Ebu Asu ibn Rabiji sa novim bračnim ugovorom. S novim bračnim ugovorom. I treći hadis koji ne govori o slučaju Zeynebe, ali govori dakle o sličnom propisu. Treći hadis također se prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Jedna žena je primila islam, a zatim se udala. Dakle, bila je nevjernica, primila je islam, zatim se udala, pa je došao njen prvi muž i rekao Ja Rasulallah, inni kuntu eslemtu, valimet bi islami. Allahu poslaniče, ja sam bio primio islam nakon nje i znala je za moj islam. Pa ju je Allahu poslanik alihi salatu wasalam uzeo, razveo od drugog čovjeka, od drugog muža i vratio je prvom mužu. Na ovakav način hadis bilježi imam Ahmeda Abu Dawud ibn Mađe i vjerodostanim ga je ocijenio ibn Hibbani Hakim. Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, dakle se spominje u dva hadisa, vama dobro poznat, Amidžić Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, za njega se govorilo da je mora i tinta zbog ogromnog znanja koje je skupio. Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, molio je Allaha da podari Ibn Abbasu mudrost i znanje, i to dva puta. Ibn Mas'ud radijallahu anhu govorio bi divan li je komentator i tumač Kur'ana Ibn Abbasu, Govorio bi također Ibn Mesud, da je Ibn Abbas bio naših godina, da nije bio mladić, već da je bio naših godina, ne bi ga niko mogao prestići u znanju. Historičari se razilaze koliko je godina imao kada je preselio na ahiret Allahov poslanika alihi salatu wasalam, pa je neispravniji ako Bog da mišljenje da je imao 15 godina Ibn Abbas kada je preselio Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam dok je Ibn Abbas preselio 68. godine po Hidžri u Taifu, kao što vam je poznato, i dženazu mu je klanjao Muhammed ibn Hanefija, rahimehullahu ta'ala, nakon što je klanjao dženazu, rekao je, danas je umro odgajatelj ovog ummeta. Danas je umro odgajatelj ovog ummeta, da Allah bude zadovoljan sa Ibn Abbasom, radijallahu anhuma i svim, ashabima Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Zatim u hadisu se spominje Zeyneba, Zainab radijallahu anha. To je bila najstarija kćerka Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i njegovo najstarije dijete općenito. Jel? Rodila se kada je vjerovjesniku alaihi salatu wasalam bilo 30 godina. Kada je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam imao 30 godina dobio je prvo dijete, kćerku Zainabu, dok je Zainaba radijallahu ta'ala anha preselila osme godine po hijri. 8. godine po hijri. I Ogasulla je, kao što vam je poznato, jeli Umatija radijallahu anha i iz tog hadisa možete tamo naći, dakle, u hadijskim knjigama u poglavlju o dženazi, taj hadis gasuljenje Zeynebe od strane Umatije. Iz tog hadisa su izvučeni svi propisi gasuljenja kupanja umrle osobe. Također u hadisu se spominje Ebu Las ibn Rabija, dakle, suprug, muž Zeynebe radijallahu anhumat kažu da mu je bilo ime Laqit ibn Rabija, dok drugi kažu da mu je bilo ime Al-Qasim ibn Rabija, poticao je iz ugledne kurejšijske porodice, Mohamed ibn Ishak kaže za njega da je bio od mekanskih uglednika, da je bio poznat po mnogom velikom imetku, da je bio poznat po velikom emanetu, povjerenju i uspješnoj trgovini. Oženio se sa Zeynebom radijallahu anha prije nego li je Mohamed alihi salatu wasalam postao vjerovjesnik. Dakle, na vrlo malo, prije nego što će doći objava Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. Zatim je Zeynaba radijallahu anha učinila hijđru druge godine, druge godine po hijđri, dakle nakon bitke na Bedru. Zeynaba je otišla u Medinu i ostavila svoga muža Ebul Asa na širku, ostao je u Mekki, da bi on osme godine po hijđri prihvatio islam učinio hijđru u Medinu, vjerovjesniku alihi salatu wasalam, i tada mu je Allahov poslanik vratio Zeynebu. Tada mu je vratio Zeynebu. Kao što ste čuli, ubrzo nakon toga i Zeyneba je preselila. Dakle, i Zeyneba je preselila osme godine po hijđri. A Ebu Laas, radijallahu an, preselio je, umro je 12. godine po hijđri za vrijeme hilafeta Ebu Bekra. U prvom hadisu Ibn Abasa čuli ste spominje se da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam vratio Zeynebu Ebul Asu nakon šest godina. Nakon šest godina. Pa na šta se odnosi ovih šest godina? Na koji period? Ovdje se misli na period između Zeynebine Hidžre u Medinu. Ona je otišla druge godine po Hidžri u Medinu nakon bitke Elina Bedru, druge godine po Hidžri, a Ebul As je došao u Medinu 1408. godine, dakle između Zeinebinog dolaska u Medinu i Ebula Asovog dolaska u Medinu, je li potrajalo je šest godina, šest godina. Dakle, na to se misli u hadisu, je li, a ne misli se između Zeinebinog primanja Islama i njenog vraćanja, ponovnog vraćanja svome mužu Ebula Asu. Ovo je bitno da znate. Ne misli se, dakle, na ovih šest godina, pod ovim godinama, ne misli se dakle na period između Zeynebinog primanja Islama i njenog ponovnog povratka svome mužu Ebu Lasu, jer je Zeyneba radijallahu anha primila Islam vrlo rano, vrlo rano, mnogo, mnogo ranije nego što je učinila Hidžru u Medinu, mnogo ranije. Tako dakle da se ne misli na ovo. Eh, što se tiče dakle, izvoda hadisa. Možda ću vas malo zamoriti, ali je bitno da znate, dakle, jesu li ovi hadisi vjerodostojni ili nisu, a počesto se zna argumentirati njima. Što se tiče prvog hadisa, hadisa Ibn Abbas radijallahu anhuma, u kojem se spominje da je Zeyneba vraćena svome mužu sa starim bračnim ugovorom, dakle sa prvim bračnim ugovorom. Njega bilježe imam Ahmed Ebu Dawud u svome sunenu, Zatim imam Tirmizi, Ibnu Mađe, Hakim, svi putem Muhammeda Ibnu Ishaqa. A Muhammed Ibnu Ishaqa ovaj hadis prenosi od Davuda Ibnu Husayna, a on od Ikrime, a on od Ibnu Abbas radijallahu anhuma. U lancu prenosilaca nalazi se Muhammed Ibnu Ishaq, koji je bio modelis, koji je prepravljao od sebe lance prenosilaca i hadise. Međutim, u predanju kod imama Ahmeda i je jasno je naglasio da je čuo hadis, da je čuo da mu je Davud ibn Husayn ispričao ovaj hadis. A kada osobe koji su, koje su okarakterisane kao modelisi kažu haddesena, pričao mi je hadis, onda dakle takva njihova predanja se prihvataju. Međutim, veći spor jeste oko Davuda ibn Husayna, dakle onoga od kojeg je Muhammed ibn Ishak čuo ovaj hadis, odnosno njegovi hadisa od Ikrime, jer Hadisi koje prenosi Davud ibn Husayn od Ikrime su munker odbačeni hadis, hadis koji se odbacuju. Kako kaže Ali ibn al Medini, kako kaže Ebu Davud i sam Hafiz ibn Hajar, rahimehumullahu ta'ala, u takribu je rekao Davud ibn al Husayn je pouzdan u prenošenju svojih hadisa osim u prenošenju hadisa od Ikrime. A on ovaj hadis o Zeynebinom vraćanju svome mužu Ebul Asu, ovaj hadis Davud ibn Husayn prenosi od Ikrime. Tako dakle da se ovaj hadis odbacuje. Međutim, vjerodostanim su ga ocijenili, kako kaže Hafiz ibn Hajar, Ahmed i Hakim, dok je Zehebi prešutio Hakimovu ocijenu, Tirmizi je rekao da u lancu prenosilaca nema mnogo smetnji, Ibn Kethir je rekao da ovaj lanac prenosilaca je ipak jak i ka samom pojačavanju hadisa, jeli dobrom hadisu, težio je sam Hafiz ibn Hajar. Međutim, kažu drugi učenjaci hadisa da je moguće da su ocijenili ovaj hadis ovakvim, dakle dobrim ili vjerodosnim, zbog drugih predanja, zbog drugih predanja koja govore o ovom slučaju, a zabilježena su dakle u drugim brojnim hadijskim dijelima, pa dakle ta predanja pojačavaju ovo predanje, pa se mogu jeli prihvatiti, iako dakle ima ima dobre slabosti u lancu prenosilaca. Što se tiče onog drugog hadisa, Amra ibn Šuajba, u kojem se spominje da je Zeyneba vraćena svome mužu s novim bračnim ugovorom, a ne starim, njega također bilježi Imam Ahmed, Tirmizi ibn Mađe, međutim u lancu prenosilaca nalazi se sporna osoba po imenu Hadžađ ibn Arta. Hadžađ ibn Arta, a on je, dakle, također bio modellis, veliki modellis, prepravljao od sebe lance prenosilaca i pouzdano je utvrđeno da on ovaj hadis nije čuo od Amra ibn Šuajba. On ovaj hadis nije čuo od Amra ibn Šuajba, već ga je čuo od drugog, od Muhammeda ibn Ubejdillaha el Arzemija, a ovaj Muhammed ibn Ubejdillah je također slab prenosilac. Stoga, dakle, učenjaci hadisa, poput imama Darakutnija, kažu ovaj hadis nije vjerodostan, u njemu se nalazi hađađ, jeli, kojim se nikako ne može dokazivati, njegovim hadisima se ne može dokazivati i kažu da je hadis Ibn Abasa prethodni hadis, iako i u njemu ima slabosti, da je dakle ipak jači od ovog hadisa. Kao što je rekao Imam Buhari, hadis Ibn Abasa je najbolji hadis koji se bilježi u ovom poglavlju. I on je ispravniji od hadisa Amra Ibn Švajba. Iako dakle i ovaj hadis je li slab prethodni hadis Ibn Abbas. I što se tiče trećeg hadisa, hadisa Ibn Abbas radijallahu anhuma, u kojem se spominje da je žena primila islam, pa se rastavila od svog prvog muža, udala se za drugog, a znala je da joj je i prvi muž nakon nje prihvatio islam, i ovaj hadis bilježe mnogi, imam Ahmed Abu Daud, imam Tirmizi Ibn Mađe, Ibn Hibban Hakim, svi putem Simaka ibn Harba, on od Ikrime, on od Ibn Abasa radijallahu anhuma. I kako ga je zabilježio imam Hakim, Hakim kaže da je hadis vjerodostojan, da je sahih, međutim Buhari i Muslim ga nisu zabilježili. Ova izjava je malo diskutabilna jer se u lancu prenoslaca nalazi Simak ibn Harb. Simak ibn Harb čiji su hadisi od Ikrime, a ovaj hadis on prenosi od Ikrime, mnogo poremećeni. Mnogo poremećeni kako kažu Ibn al-Medini, Jakub ibn Sufjan i drugi i sam Nesai je rekao ukoliko se izdvaja Simak ibn Harbu u hadisima koji su osnova u nekom pitanju, ovaj hadis je osnova, dakle, u ovom pitanju, tada se tim hadisima ne može dokazivati. Tada se tim hadisima ne može dokazivati. Dakle, otprilike vidjeli ste da sva ova tri hadisa u njima, dakle, ima slabosti. Međutim, prethodni prvi je li hadis, odnosno prvi hadis ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je otprilike, dakle, najjači hadis u ovom poglavlju. Eh, dakle, sada koristi iz ovih hadisa malo strpljenja. S obzirom da postoji, kao što ste čuli, razilaženje oko hadisa Ibnu Abasa i hadisa Amra Ibnu Švajba, dakle prva dva hadisa. I kao što ste mogli čuti, očigledno postoji kontradiktornost među njima. U hadisu Ibn Abasa se spominje da je Zeynepa vraćena sa starim bračnim akdom, ugovorom, prvim dakle, dok u hadisu Amra ibn Šuajba se spominje dakle da je ponovo napravljen bračni ugovor, da je ponovo došlo do ženitbe, zbog tih kontradiktornosti i samog razilaženja oko vjerodostojnosti hadisa došlo je do razilaženja među islamskim učenjacima. Pa većina islamskih učenjaka kaže da se radi po drugom hadisu, hadisu Amra ibn Šuaiba, dok pojedini učenjaci kažu da se radi po hadisu Ibn Abbas. Pa ćemo da vidimo. Prvi hadis, dakle Ibn Abbas, radijallahu anhuma, ukazuje – A čuli ste da imam Buhari, imam da rekutni kažu da je dakle ovaj hadis Ibn Abasa najbolji hadis u ovom poglavu, iako i u njemu ima slabosti. Dakle, islamski učenjaci iz hadisa Ibn Abasa radijallahu anhuma zaključuju da žena ukoliko primi islam prije svoga muža, dakle oba dvoje su bili nevjernici, pa žena primi islam prije svoga muža. I imali su odnos, dakle, u tom braku. Zatim, žena nakon primanja islama čeka svoga muža. Ne uda se za drugoga. Ukoliko i muž primi islam nakon nje, makar i nakon, nakon jeli, dužeg vremena, žena mu postaje dozvoljena kao supruga i ne moraju obnavljati bračni ugovor, već se mogu vratiti jedno drugome, pa makar njen iddet, ženin iddet, priček, istekao. Jeste li razumjeli? Ukoliko žena primi islam, zatim između njenog primanja islama i primanja islama njenog muža potraje, toliko da i njoj istekne njen iddet i ona se ne uda za drugog čovjeka, pa dođe njen prvi, dakle čovjek, odnosno njen muž, jeli primi islam, ona se može njemu vratiti bez ponovnog pisanja bračnog ugovora, bez e, ponovnog sakupljanja potrebnih uvjeta za ispravan brak jeli, i ostalog, bez novog bračnog e, vjenčanog dara, mehra i sl. Dakle, e, žena nakon isteka iddeta može da bira. Ako hoće, ona može da se uda za drugog čovjeka, ako hoće, može da čeka svoga muža, ne bi li on primio islam, ne bi li primio islam. Dakle, to je njoj dato na izbor. Zbog toga je Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, ove hadise, dakle, i spomenuo u poglavlju o izboru. Poglavlje o izboru. Dakle, žena, ukoliko neće da prekine takav brak, želi da čeka svoga muža da i on primi islam, ukoliko on primi islam, ona mu se vraća i ponovo živi s njim. Ponovo živi s njim. I ovo je bio stav skupine učenjaka iz ranijih generacija. Među tim učenjacima jesu i Hasan el basri Ata, Ibn Abi Rabah, Omer ibn Abdelaziz, Mujahid, poznati komentator, I također kao odabrano prioritetnije mišljenje odabrao ga je Ibnu Tejmije, njegov učenik Ibnul Qajim, Ibnu Kethir, također ovo mišljenje kao ispravnije odabrao je San'ani, odabrao je Ševkani i svoj stav ovi učenjaci dokazuju hadisom Ibn Abbasa, prvim hadisom Ibn Abbasa, gdje se u hadisu spominje da je Zeyneba vraćena Ebul Asu radijallahu anhuma sa starim brašnim ugovorom, s prvim brašnim ugovorom. U hadisu se nigdje ne spominje iddet, Zainabin iddet, a kao što ste čuli potrajalo je mnogo, mnogo vremena do primanja islama njenog muža Ebul Asa. Također u hadisu se ne spominje novi brašni ugovor, već se spominje dakle stari prvi brašni ugovor, dakle i taj hadis je, taj hadis je ispravniji od hadisa Amra ibn Šuajba. Na drugoj strani, većina islamskih učenjaka stava je da ukoliko žena primi islam, a muškarac ne primi islam, dakle njen muž ne primi islam, sve dok ne istekne njen idet, da dolazi do prekida braka. Automatski dolazi do prekida braka. I oni svoj stav dokazuju riječima Allaha subhanahu wa ta'ala Ja juhal ladina amenu idha ja'ekumul mu'minat muhađirat femtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun O vjernici ako vam muhadžirke dođu kao vjernice vi ih ispitajte provjerite Allah najbolje poznaje njihov iman pa ukoliko uvidite da su one vjernice da su doista vjernice onda ih ne vraćajte nevjernicima. One njima nisu dozvoljene, niti su oni njima dozvoljeni. Ne vraćajte ih njihovim muževima. Dakle, većina islamskih učenjaka ovim stavom dokazuje da ukoliko dođe do primanja islama žene, a njen muž ne primi islam, da dolazi do prekida braka između njih dvoje. Također svoj stav dokazuju hadisom Amra ibn Šuajba, a kao što ste čuli, je li prethodio je hadis i ocjena tog hadisa Amra ibn Šuajba gdje je hadis daleko, daleko, je li slab. Mnogo slab. Zatim oni pojašnjavaju hadis ibn Abbasa i slučaj Zeynebinog vraćanja Ebu Lasu. Kažu da je to bilo prije objave ovog desetog ajeta iz sure Al-Mumtahine. Što je malo za teško prihvatiti. Što je malo teško prihvatiti jer ovaj deseti ajet sure Al-Mumtahine objavljen je šeste godine po Hidžri šeste godine po Hidžri, u mjesecu Zul Qi'adetu, a Zeyneba je vraćena Ebulu Asu osme godine po Hidžri. Dakle, nije se prije desilo vraćanje Zeynebe svome mužu sa starim bračnim ugovorom nakon isteka njenog iddeta i toliko, toliko jeli, vremena. Nije dakle prije došlo do Zeynebinog vraćanja, pa nakon toga došao ovaj kuranski ajti dokinuo i stupio na snagu novi propis da ukoliko žena primi islam, odma dakle dolazi do razuda braka. Ne, već je dakle prvo objavljeno ovaj ajet, a zatim se desio ovaj slučaj. Pa je, ako Bog da ispravno mišljenje, da se žena vraća svome mužu ukoliko i on primi islam. I ne uzima se, ne gleda se mnogo u obzir njen iddet jer se mnogo, mnogo ovakvih slučajeva dešavalo u vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu veselam. I on bi vraćao žene njihovim muževima, koji bi kasnije primili islam. Nije poznato, niti vjerodostojno potvrđeno da je pitao za idet žena je li istekao ili nije. Nije potvrđeno, niti vjerodostojno prenešeno, da ih je Allahov poslanik alihi salatu wasalam vraćao s novim bračnim ugovorom. Već dakle vraćao je. Čim bi saznao za primanje islama muževa, vraćao bi im njihove supruge. Zatim, ako bi se prihvatilo i reklo da zbog islama dolazi odmah do prekida braka među supružnicima, onda žena ne bi trebala uopće imati idet žena ne bi trebala imati idet. Niti bi je čovjek mogao vratiti s prvim bračnim ugovorom, ako kažemo da dakle dolazi do prekida, do prekida braka, primanjem islama. Pa Ibn Tejmija kaže, stav da se nakon primanja islama od strane žene, ukoliko žena primi islam, da se požuri sa razvodom supružnika, da se požuri da se žena razvede od svoga muža, stav je koji je opraćan poznatom sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Oni koji žele da što prije ženu koja je primila islam što prije razvedu od njenog muža, supruga koji je ostao kao nevjernik, kaže Ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala da je takav stav opraćan sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Također kaže Ibn Taymiye alihi rahmetullahu o tome da uslijed primanja islama automatski dolazi do prekida braka. Ha? Pojedini tako kažu, kao što ste mogli da čujete i kao što možete da čujete. Neki dakle kategorično tvrde i ocijecaju da čim žena primi islam da je ona završila sa svojim mužem, ako on neće da primi islam. Pa Ibnute i Mija Rahimehullahu Teala, koji je od svih nas daleko, daleko, daleko, daleko bio učeni, komentariše takve riječi, pa kaže, u takvom postupku, u takvoj tvrdnji je otjerivanje od islama. Otjerivanje ljudi od islama. Jer žena, ukoliko sazna ili njen muž, da uslijed primanja islama dolazi do rastave, odma i do odvajanja od onog koga ona voli ili koga on voli, i da ne može ponovo tu osobu vratiti sebi osim s njenim zadovoljstvom ili zadovoljstvom staratelja, ponovnim mehrom, ponovnim vjenčanim ugovorom, kada to čovjek sve zna. Ako primi islam, da će doći do svega toga. Kaže Ibnu Tejmije Rahimehullahu Teala, to će ga zasigurno odvratiti od primanja islama. Za razliku od stava, kada jedno i drugo znaju, da kada god neko od njih primi islam, da još uvijek ostaje bračna veza među njima. Da još uvijek ostaje bračna veza među njima. Da ne dolazi do razvoda među njima, što će zasigurno podstaknuti jedno i drugo na primanje islama. Dakle, ako uzmemo mišljenje pojedinih učenjaka koji kažu da ne dolazi automatski do razvoda braka, da ne dolazi do razvoda braka ukoliko žena primi islam, a njen muž suprug ne primi islam, a ne dolazi do razvoda braka. Pa ukoliko čovjek hoće ponovo da živi sa tom ženom, trebao bi, jeli, da i on požuri, mnogo voli svoju ženu, svoju suprugu, trebao bi da požuri da u toku njenog iddeta i on prihvati islam. Zasigurno će ga, dakle, to postaknuti na primanje islama dok ukoliko se prihvati mišljenje da odmah automatski dolazi do prekida braka, do razvoda, onda moguće je dakle da i žena razmisli hoće li prihvatiti islam ili neće. I kratko što se tiče zadnjeg, trećeg hadisa Ibn Abbasa radijallahu anhuma, u kojem se spominje da je jedna žena primila islam i smatrala da je islam prekinuo vezu između nje i njenog muža, zatim se udala za drugog čovjeka, a umeđu vremenu je njen prvi čovjek primio islam i žena je znala za to, ali se ona udala za drugog čovjeka, kažu islamski učenjaci iz ovog hadisa da ukoliko žena primi islam i smatra da je islam prekinuo njen prvi brak, pa se uda za drugog čovjeka, a njen prvi čovjek primi islam i žena zna za sve to da njen drugi brak je ništavan, neispravan njen drugi brak je ništavan. I ona se rastavlja od drugog muža i vraća se prvom, jer njen prvi muž je još uvijek živ. Ona se vraća, ona treba da se vrati prvom mužu. I na kadi je da vrati tu ženu njenom prvom mužu. Sanani, učenjak koji je komentarisao ovo vrijedno dijelo Bulugul Maram, učenjak Sanani Rahimahullahu ta'ala, pojašnjava da je ovakav slučaj samo ukoliko bi prvi muž, primio islam, a ženin iddet još nije istekao. Još nije istekao, u takvom slučaju ukoliko prvi muž primi islam, a ženin iddet nije istekao, a ona je smatrala da je islam prekinuo vezu između nje i njenog muža i smatra da ona nema iddeta i udala se odmah za drugog muža, za drugog čovjeka, drugog muškarca, i ovaj prvi muž ubrzo primi islam, tada dakle njen drugi brak je ništavan. Dok ukoliko potraje primanje islama, primanje islama, pa dakle ne primi islam, a ženin idet je istekao poodavno, tada je drugi brak ispravan i žena je odabrala dakle da se uda za drugog čovjeka ili za drugog muškarca, Allah opet najbolje zna. S ovim bismo dakle završili poglavlje o sličnim osobinama supružnika i dakle pravu na izbor, hoće li se nastaviti živjeti u braku ili ne. Nakon toga, nakon ovog poglavlja, dolaze poglavlje o mahanama u braku, o tome ćemo, ako nas Allah subhanahu wa ta'ala poživi, dadne nam zdravlja i imana, ako Bog da govoriti u našem sljedećem susretu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.